g'ayri dinlar toki bor Müslüman اندلوس Andalus kitoblarda nomi qolgan Müslüman ko'r اندلوس غير dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdur Andalus, ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdur Andalus, g'ayr dinlar tortib olgan. bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلاط الشهداء غزوة سدان كيجنجي خالت مسلم الله Ba'zi bir sababga ko'ra 50 ming atrofidagi musulmonlar Abdurrahman G'ofiqiy rahimahulloh qatl qilindi. Abdurrahman G'ofiqiy qatl qilingandan keyin o'sha jang maydonidan mag'lubiyat bilan askarlar qaytadi. Bu holat tarixda ham ro'y bergan edi. Balki avvalgi sahoba ikrom bo'lgan kishilarni davrida ham bu narsa takror qilingan. Lekin ichlarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bo'lganligi uchun darhol o'sha ishni o'sha muammoni Rasululloh sallam yechgan edi. Darhol yana Rob subhanahu va taolo buyurgan narsaga qaytgan edi. Lekin Abdurrahman G'ofiqiy rahimahullohni holatida esa bu kishi qatl qilindi va undan keyin gi askarlar o'zlarini muammosi tufayli orqaga qaytib ketdilar. Bu narsa Uhudda davom etgan edi. Uhudda ashablar g'animat bilan avora bo'lib qolishgan edi. Shu sababli orqaga chekinishlik vujudga kelgan, lekin Hamroul Asad degan joyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana ishni o'ngladida darhol sahaba ikromlar oyoqqa turgan edi. Lekin Abdurrahman G'afiqiy rahimahulloh qatl qilingandan keyin askarlar tum taraqay bo'lib qochib ketgan edi. Bu g'animatlarga qalblari dunyoga bog'lanib qolgan kishilar bo'lganligi uchun. Alloh subhanahu va taolo Uhud g'azotini tasvirlab minkum man yuridu dunya va minkum man yuridu al oxira Abdulloh Mas'ud aytadiki, men bu oyat nozil qilinmaguncha bizni ichimizda hech kim dunyo maqsadida jangga chiqqan bo'lsin, o'lmasa kerak bizni ichimizda deb yurardi. Hattoki Allohning bu kalomi nozil qilingandan keyin ichimizda dunyo maqsadida jangga chiqqanlar ham bor ekan deb bildim deydi. Xo'p, ikkinchi muammo Abdurrahmon G'ofiqiy rahimahullohni askarning ichidagi bu unsuriya, ya'ni qabila bozlik. Qabila bozlik bu insonni tabiatida bor narsa. illa Alloh subhanahu va ta'ala qalbiga tavfiq, hidoyat, taqvo solgan kishilargina bundan mustasno. Bo'lmasam aksar insonlar bu unsuriya qabila bozlik muammosiga duchor bo'lishadi. Hattoki bu qabila bozlik unsuriya ashabli ikromlarda ham bo'lgan. Lekin aytib o'tdik, ichida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lganligi uchun darhol bu narsani ogohlantirib ko'tarib tashlashlikka muvaffaq bo'lgan. Abu Zar radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ichlarida bo'la turib sodir bo'lgan voqea. Kunlardan bir kuni Abu Zar radhiyallohu anhu Bilal radhiyallohu anhu ga ibn as-Sauda ey qora xotinni o'g'li deb go'yoki nasabga mansabga, qabilabozlikka dalolat qiladigan gap bilan xitob qilganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya'ni ish o'z me'yoridan o'tib ketdi. Arabni ajamdan ustunlik yeri yo'q. Ajamni ham arabdan ustunlik yeri yo'q. Illo taqvo bilan. Lekin darhol bu narsani eslatgandan keyin Abu Zar radhiyallohu anhu javob qildiki, orqasidanlar bunga ijobat qilib Abu Zar radhiyallohu anhu yuzini tuproqqa qo'ygan edi. Biz tarixda bo'lib o'tgan o'sha Abdurrahman G'ofiqiy rahimahullohning davri bilan ashablarining davridagi bo'lib o'tgan ishni bir-biriga o'xshash ekanligi go'yoki tarix takrorlanadigan qaysi narsalarga e'tibor berilsa nusrat fath bo'ladigan va qaysi narsalarga e'tibor berilmasa yana qo'ldan davlat ketishi, qo'ldan nusrat ketishi va hazimat, chekinishlik, yutqazishlik vujudga kelishligini aytib o'tyapmiz xolos. Abdurrahman G'ofiqiy rahimahullohni davri bilan Uhudda bo'lib o'tgan ish juda ko'p masida orasida. Abdurrahman G'ofiqiy rahimahulloh hijratni 114-hijriyda bo'lib o'tgan edi bu. Uhud esa hijratning 3-yilida. Ya'ni tarix takror takror davom etishligi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana hadis sharifda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni bo'lganida Alloh taolo aytadiki, men nasab qildim, sizlar ham nasab qildinglar. Men taqvoni nasab qilgan bo'lsam, ya'ni taqvoni go'yoki o'lchov birligi qilgan bo'lsam, sizlar fulan falonchini o'g'li, falonchini o'g'li, ya'ni mansab nasabiylarni o'lchov qildinglar. Bugun esa men sizlarni nasab, ya'ni o'lchovinglarni yo'q qilaman o'zimni taqvo o'lchovimni qoldiraman deb Alloh subhanahu va taolo mana bunday qilib xitob qiladi deb Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Qachoniki unsuriya qabila bozligi vujudga kelar ekan, shak shubhasiz u yerda Allah subhanahu va taoloning o'lchovi, ya'ni taqvo bo'lmaydi. Allah subhanahu va taolo hammalarimizni qabilabozlik, unsuriya muammolaridan xalos qilsin. Demak, jangga qaytamiz. Balatu shuhada jangidan keyin xuddi Uhud g'azotida chekinishlik vujudga kelib Hamro Asad degan yerga kelgandan keyin sahobalar oyoqqa turgan kabi agarchi balot shuhada maydonidan ketishgan bo'lsa ham Andalusga yetib kelishgan bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga Andalusda bir mujohid bilan bir robboniy muallim bilan musulmonlarga minnat qildi. Bu Uqbah ibn al-Hajjaj rahimahulloh. Uqbah ibn al-Hajjaj rahimahulloh valilar davrini avvalgi qismini oxirgi haqiqiy mujohid bo'lgan mujohidlardan edi. Ya'ni deyarli oxirgi mujohid desak bo'ladi, valiylar davridagi hokimlar. Uqbat ibn al-Hajjaj rahimahulloh hijratni 116-hijriydan boshlab 123-hijriyga qadar Andalusda hukmronlik qildi. Bu kishi yana saflarni bir qilgan va ichidagi unsuriya, ya'ni qabila parastlik, insonlarni mol dunyoga, ya'ni jangdan asosiy qilinadigan maqsadi g'animat uchun bo'lgan tushunchalarni ko'tardi. Bu kishi Uqbat ibn al-Hajjaj rahimahulloh Afrikaning shimolini valiligi bilan Andalusni valiligi o'rtasida ixtiyor qilinganida, ya'ni Shimoliy Afrikani valisi bo'lasan yoki bo'lmasam Andalusni valisi bo'lasanmi degan taklifga ixtiyor qilinganida Andalusga vali bo'lishni ixtiyor qilgan bu kishi. Yagona sababi Andalusni tanlashligi bu yerda jihad bor edi. Uqbat ibn Hajjaj rahimahulloh yana Fransiya taraf jangga otlangan. 7 yil valilik qilgan davrida Fransiya tarafga qarab bir necha marotaba futuhatlarni davom ettirishlik uchun otlangan kishi bo'lgan. Hattoki Uqbat ibn al-Hajjaj rahimahulloh bir necha bor o'ringanligi Fransiyaga futuhat uchun, undan keyin musulmonlarga qilgan yaxshiliklarni eng muhim bo'lgan ko'zga ko'ringan o'sha fath qilishlik uchun Fransiya taraf yo'l olganida asirlar tushadi. Hattoki bu kishi qo'l ostida nasoro bo'lgan asirlardan 2000 kishi islom keltiradi. Alloh subhanahu va taolo bu kishiga shunday bir doilik, balig'lik, fasohatlik kishi bo'lgani uchun bu kishi da'vat qilib 2000 ta asir nasoro bu kishini qo'lida islom keltiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda la an yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrul laka min humurin na'am deb marhamat qiladi. Ya'ni sizni da'vati sabab Alloh subhanahu va taolo bir kishini hidoyat qilishligi sizga qizil tuyadan ham yaxshiroq deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qildi. Uqbat ibn Hajjaj rahimahullohdan keyingi davr bu valilar davrining ikkinchi qismi edi. 123 hijriydan boshlangan. Bu davr juda Andalus islomiyatchiligiga juda salbiy ko'rsatgan davr bo'ladi. Bu davr ko'plab bo'linishlar, ko'plab qabilabozliklar, ko'plab mol dunyoga muhabbat qo'yishliklar, mol dunyoviki g'animatlar asosida yig'ilib kelgan avvalgi davrda juda ko'plab g'animatlar to'planganida dunyo fath qilinganida go'yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlarni och bo'lib qolishlikdan qo'rqmayman, balki sizlarga dunyo kulib boqib, futuhatlar bo'lib bir-biringlar bilan mol dunyo talashib qolishingizdan qo'rqaman degan narsa o'shalarda sodir bo'lgan edi. Undan keyin yana arablar bilan barbarlar o'rtasida bo'linishlik paydo bo'ldi. Bu bo'linishlik bu unsuriya qabilabozlik o'sha Balatush Shuhada Abdurrahman G'ofiqiy rahimahullohning davrida boshlangan edi. Hali qalblardan o'chib ketmagan edi. 123-yilda bu narsa avjiga oldi. Juda yomon ko'rinishda Andalus xalqini orasida bu qabilabozlik yana kuchaydi. hattoki arablar o'rtasida qabilabozliklar vujudga keldi. O'sha arablarning ichida Mudar qabilasi bilan Hijoziylar qabilasining o'rtasida bo'linishlik vujudga keldi. Bo'lmasam ikkalasi ham arab. Mudar qabilasi bilan Hijaz qabilasi ham. Va yana Adnan qabilasiga mansub arablar Qahton qabilasidagi arablar bilan o'rtasida ixtilofatlar vujudga keldi. Adnani qabilasi bilan Qahtoni qabilasi bir-biri bilan ixtilof vujudga kelganida Adnaniylar bular Hijozliklar bo'lsa, Qahtoniylar bular Yamanliklar edi. Endi undan keyin Hijozlik arablarni ichida yana bir-biri bilan ixtiloflashlik, qabilabozlik vujudga keldi. Fihri qabilasiga mansub arablar bilan Umaviylar o'rtasida ixtilofat vujudga keldi. Quyidagilar vujudga keldi. Umumiy o'sha islomiy buyruqdan chetlashgandan keyin Alloh buyurgan narsadan chetlashib qabilabozlik, g'animatga muhabbat qo'ygandan keyin quyidagilar vujudga keldi. Birinchisi moli dunyoga umumiy muhabbat va asabiyatchilik, qabilabozlik. Undan keyin yangi davr boshlandi. Bu davr ya'ni zolim hokimlar davri. Bu zolim hokimlardan biri Abdul Malik ibn Qatun degan odam. Bu kishi Andalus yerini zulm va jabrga to'ldirib tashladi, subhanalloh. Bu kishi insonlarni, Andalus musulmonlarini o'zini qabilasiga mos ravishda va o'zini nasabiga mos ravishda o'rtalarini taqsimlab qo'ygan edi. Subhanalloh. Go'yoki insonlar tabaqasi bir necha tabaqadan iborat. Bu tabaqa bunday, bu tabaqa bunday deb go'yoki o'rtalarini taqsimlab ajratib qo'ygan. Arablarga tushgan g'animatlardan berib, barbarlarga biror narsa bermasdi g'animatlardan. Chunki bu Abdulmalik ibn Qatunni nazdida arablar tabaqasi balad, arablardan boshqa millatlar bo'lsa, tabaqasi past, bular hech narsaga loyiq kishilar emas deb fikr qilardi. O'zi musulmon bo'lgan holatda. Hattoki o'zi Mudar qabilasidan bo'lganligi uchun Mudar qabilasidan boshqa kishilarga ham hech narsa bermas edi. Undan keyin Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihri degan odam hokim bo'lgan, vali bo'lgan Andalusga. Ya'ni o'sha zulmni, jabrni kuchaytirgan hokimlardan, valilardan. Bu kishi 130-hijriydan boshlab 138-hijriyga qadar hukm surgan. Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihri. Bu kishi qachonki Andalusga hokim bo'lganida hech qaysi xilofatga tobi emas, balki o'zini mustaqilligini e'lon qilgan. Umaviylar xilofatini oxirlab qolgan vaqti edi. Bu yoqdan Abbosiylar kuchayib, Umaviylarni sekin asta qirib, Umaviylarni xilofatga nomzod bo'lgan yosh bolami, kattami, farqi yo'q, xilofatga nomzod bo'lgan erkaklarni qirib yo'q qilib turgan vaqtida Umaviylarni xilofatidan bu Yusuf Abdurrahman al-Fihri o'zini mustaqilligini e'lon qilib, Andalusni mustaqil qilib bo'linib olgan. Shuning uchun Andalusda juda ko'plab inqiloblar vujudga kelgan. Hattoki o'sha 8 yil mobaynida 130-hijriydan 138-hijriygacha o'sha Yusuf Tehrini davrida 20 dan oshiq inqilobatlar vujudga kelgan. Bu davrni avvaliga e'tibor bering, futuhatlar, jihad, islom shariatini hokim qilishlik, hamma hamjihatlik, taqvo, amru ma'ruf nahi munkar bo'lsa, oxiri oqibat hubbud dunyo dunyo g'animatlarga muhabbat jihad qilishlikdan asl maqsadi mol dunyo bo'lib bozlikka yuz tutganida oqibat mana bunday holatga keldi Andalusda. insonlar o'z-o'zidan jihodni tark qilib qo'ydi. Futuhatlar ham yo'q, jihod ham yo'q. Bu Alloh subhanahu va taoloning o'zgarmas qonuni va qoida, hamma yaxshi biladigan va hamma yaxshi bilishligi kerak bo'lgan qoida. Ma taraka qawmunul jihad illa zallu. Bir qavm jihodni tark qilmaydi, illo zalil xor bo'ladi. Bu qonun, ilohiy qonun. Mana bu narsa vujudga keldi Andalusda ham. Andalusning hokimlar davrini ikkinchi qismini xulosasi shundan iboratki, birinchidan Fransiya mintaqalaridan qo'lga kiritilgan islom yerlariga qo'shilgan yerlar hammasi qo'ldan chiqildi. Hammasi jihodni tarqilganligi va qabila bozlik oqibatida sodir bo'lgan ishlar. Hattoki Musa ibn Nusayr davrida fath qilingan Fransiya yerlaridan bo'lgan joylar ham olib qo'yildi. Ikkinchidan Lion mamlakati paydo bo'ldi, Lion. Bu Lion o'sha Musa ibn Nusayr oxirgi Andalusdan ketish davrida muhosara qilgan Sahr mintaqasida vujudga kelgan Lion mamlakati edi. Bu mamlakatda nasoralar bir guruhi to'planib o'sha yerda oyoqqa turib, qaydadan davlat shakliga kelib Lion mamlakatchasiga aylangan. Bular hammasi o'sha hokimlar davrini ikkinchi qismida vujudga kelgan narsalar. Avvalda bular imkoni yo'q edi davlat shakliga kirishga nasoralar. 3-dan bu Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihri o'zini tamomiy Umaviylar xilofatidan mustaqil deb e'lon qildi. 4-dan Andalus ichida juda ko'plab inqilobatlar, juda ko'plab inqisomatlar, taqsimotlar vujudga kelib, har bir taqsimot, har bir inqilobchilar o'zini davlatini e'lon qilishlik maqsadida bo'lgan. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar turli bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. G'ayri dillar tortib olgan bizni mulkdir Andalus. kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bizni mulkdur Andalus kitoblarda nomi qoldi Üstünün Endelus